السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حول الله zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama, i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio dženecke bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. U devetoj godini po Hidžri Islamu se, nakon bježanja, pokori jedan od arapskih vladara. Prikloni se imanu nakon odbijanja i odraćanja drugih. Izjavi pokornost Allahovom poslaniku sallallahu alaihi sellem nakon odbijanja. To je bio Adiju bin Hatim Etaj čijeg su oca uzimali za primjer udarežljivosti. Adi naslijedi vlast od svog oca, pa posta gospodar područja Taja, koji se obavezaše da će mu davati četvrtinu svojih prihoda i koji mu prepustiše svu komandu. Kada Allahu poslanik poče javno pozivati na pravi put i istinu, i kada mu se prikloniše mnogi Arapi, pleme po pleme, Adi u vjerovjesnikovoj misiji vidje vođstvo koje bi lahko moglo njegovo vođstvo da ugrozi. Vidje vlast koja bi njegovu vlast mogla srušiti. Zbog toga on se postavi prema vjerovjesniku kao najžešći neprijatelj, iako ga nije ni poznavao. Zamrzi ga najvećom mržnjom, a da ga nije ni vidio. Tako osta neprijatelj Islama blizu dvadeset godina, sve dok mu Allah ne rasprostrani grudi za poziv uputi i istini. A prelazak na Islam Adija ibn Hatima je priča koja se ne zaboravlja, pa pustimo tom čovjeku lično da nam prepriča svoju priču, jer on je najpreći da to učini, a njegova verzija je najispravnija. Nema ni jedan Arab, a da je više mrzio Allahovog poslanika, sallallahu alaihi veselem, od mene. Zamrzio sam ga čim sam čuo za njega, jer bijah ugledan čovjek, a bijah kršćanin. Išao sam među svojim narodom kupeći četvrtinu, koju sam uzimao iz njihova plijena i prihoda, kao što su to radili i drugi arapski vladari. I čim sam čuo za vjerovjesnikova sallallahu alaihi veselem, odmah sam ga zamrzio. A kada on ojača i proširi se njegova moć, te njegova vojska i izvidnice počeši da patroliraju zemljom Arapa i na istoku i na zapadu, rekoh svom slugi koji čuvaše moje deve. O, dječače, oca ne imao. Pripremi mi jednu jaku i mirnu devu i sveži nedaleko od mene, pa ako čuješ da je Muhamedova vojska ili neka njena izvidnica stupila na naša područja, obavijesti me. حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراجل ما لهن قرار خيل المنايا أسرجت فتأهبي حطيل إن رحاك سوف تدار خيل المنايا أسرجت فتأهبي حصين إن رحاك سوف تجار حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراجل ما لهن قرار حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراجل ما لهن قرار خيل المنايا أسرجت فتهبي حصيل إن رحاك سوف تدار قيل المنايا أسرجت فتهبي حصين إن رحاك سوف تدار فالحرب أشفى للنفوس إذا اشتكى فيها من الغيظ الحبيث أوار فالحرب أشفى للنفوس إذا اشتكى فيها من الغيظ الحبيث أوار وإذا أهين الحق صاح لأهله صوت السماء وجندت أقداره وإذا أهين الحق صاح لأهله صوت السماء وجندت أقداره حق الجهاد فليس عنه خيار Jednog jutra dođe mi taj moj sluga i reče O gazda, Ono što si nakanio činiti kada u tvoju zemlju stupi Muhammedova konjica, čini sada. A zašto žalostna ti majka? Pita ga. On odgovori. Vidio sam zastave kako se pojavljuju u blizini našeg područja, pa sam se raspitivao u vezi njih i rečeno mi je da je to Muhammedova vojska. Ja mu rekoh, pripremi mi onu devu što sam ti naredio i dovedi je u moju blizinu. Onda istog časa skočih, pa pozvah svu svoju porodicu i djecu da napuštamo zemlju koju smo zavodili. Na brzinu krenuli smo u pravcu Sirije, gdje su živjeli kršćani, pripadnici moje vjere, kako bih se smjestio kod njih. U svoj toj žurbi nisam mogao sakupiti svu svoju porodicu, pa kada iziđi smo iz opasne zone, Tek tada pregleda da li smo svi na okupu. Ispostavi se da mi je ostala jedna sestra u Neđdu sa ostalima iz plemena Taj koji tamo ostaše. Sada više nisam imao nikakve mogućnosti za povratak, pa produžih sa onima koji bijahu sa mnom u pravcu Sirije i ostadoh da živim tu među svojim istovjernicima. Što se moje sestre tiče, Nju zadesi baš ono što sam očekivao, čega sam se plašio. Tu u Siriji čuh kako je Muhammedova konjica napala naše područje i među zarobljenicima koje odvedoše u Jesrib nađe se i moja sestra. Tamo je staviše zajedno sa drugim zarobljenicama u prostor kod vrata mesčida. Pored nje naiđe Allahu poslanik, sallallahu alaihi veselem, a ona ustade pred njega i reče, O Allahu poslaniče, propao je roditelj, a otišao je staratelj, pa smiluj mi se, Allah ti se smilovao. On upita, a ko je taj tvoj staratelj? Ona reče, Adi ibn Hatim. Onaj koji bježi od Allaha i njegova poslanika, upita on, a zatim produži put i ostavi je. Sutradan vjerovjesnik, salalahu alaihi veselem, ponovo naiđe pored nje, a ona mu reče isto što je juče. Na što joj on reče ono što joj je i juče rekao. Sljedeći dan, kada naiđe, ona izgubivši nadu, ne reče mu ništa. Tada joj jedan čovjek iza leđa vjerovjesnika dade znak da mu se obrati, pa ona ustade i reče, o Allahu poslaniče, propao je roditelj, a otišao je staratelj, pa oslobodi me, Allah te oslobodio. Učinio sam to, odgovor joj vjerovjesnik. Ona ponovo reče, željela bih da odem svojoj porodici u Siriju, on reče, nemoj žuriti sa putovanjem dok ne nađeš nekoga iz tvog naroda u kog si sigurna, kako bi te otpratio u Siriju. Kada nađeš nekog u koga imaš povjerenja, obavijesti me. Kada je Allahu poslanik otišao, ona upita za čovjeka koji joj je išaretio da se obrati vjerovjesniku. Pa joj rekoše da je to bio Ali ibn Ebi Talib, neka je Allah zadovoljan njime. Ona osta tu dok ne naiđe neka skupina ljudi u koju je imala povjerenja, te ode vjerovjesniku i reče mu, O Allahov poslaniče, jedna skupina ljudi iz mog plemena je naišla i među njima se nalaze oni koji će me odvesti mojoj porodici i u koje sam sigurna. Allahov poslanik je darova lijepom odjećom, dade joj devu na kojoj će jahati i ostalo što joj je potrebno u putu, te ona otputova sa tom skupinom ljudi. أبطال النصر المبين أبطال النصر المبين مأساة مأساة مأساة القرن العشرين مأساة نصبت للدين مأساة مأساة مأساة القرن العشرين مأساة مأساة مأساة نصبت للدين عمت جميع المسلمين عمت جميع المسلمين قاموا ولمجد الإسلام قاموا لتحطيم الأصنام قاموا ولمجد الإسلام قاموا لتحطيم الأصنام والضرب بحقد متنامي والضرب بحقد متنامي كيهود اغتصبوا فلسطين كيهود اغتصبوا فلسطين قاموا ولمجد الإسلام قاموا لتحطيم الأصنام قاموا ولمجد الإسلام قاموا لتحطيم الأصنام والصرب بحقد متنامي والصرب بحقد متنامي يا يهود اغتصبوا فلسطين يا يهود اغتصبوا فلسطين مأساة مأساة مأساة القرن العشرين مأساة مأساة نصبت للدين مأساة مأساة مأساة القرن العشرين مأساة مأساة مأساة نصبت للدين Dalje priča Adiji. Mi smo se i dalje raspitivali o njoj i iščekivali njen dolazak i nikako nismo vjerovali u ono što smo čuli o njenom susretu sa Muhammedom i o tome kako je prema njoj bio veliki dobročinitelj i pored toga što je znao kakav sam ja bio prema njemu. I Allaha mi, dok sam jednom sjedio sa svojom porodicom, ugledah ženu koja je, sjedeći u svojoj nosiljci, išla prema nama. Ja rekoh, ovo je Hatimova kći i stvarno to bijaše ona. Kada dođe do nas, ona me preduhitri govoreći. Onaj koji trga rodbinske odnose je najveći silnik. Pokupio si svoju bližu porodicu i djecu, a ostavio si djecu svoga roditelja i one za koje si morao da se pobrineš. Rekoh joj, o sestro, ne govori ništa osim dobro. Nastojao sam da je u dobrovoljim sve dok se nije oraspoložila. Onda mi sve ispriča što je doživjela i doh da je bilo baš onako kako smo mi već bili dočuli. Upitah je, a ona bijaše pametna i razborita žena. Šta misliš ti o tom čovjeku i njegovoj misiji, misleći na Muhammeda salallahu alaihi veselem? Ona odgovori, Allaha mi mislim da bi što prije trebao da mu se pridružiš, pa ako je stvarno vjerovjesnik, onaj komu prije priđe je bolji od onoga što oklijeva. Ako je vladar, kod njega sigurno nećeš biti ponižen. أبتاه إني بعد صوتك لم أعد إلا خيال يمشي فتدفعه الرياح كأنه وجه الرمال وإذا بقيت كما أنا فلسوف يعرون الخبال فمتى تموت فإنني أرجو الوصال فأنا بغيرك سوف أبقى كالجواب بلا سؤال أشجار السلام مدي يديك فإنني قد جرني سيل الزحام والجوع ينهشني ويدعوني إلى الأكل Dalje kaže Adi, Ja se spremih put i krenuh, sve dok ne u Medinu kod Allahovog poslanika. Došao sam bez ikakve poruke ili garancije. Ipak, čuo sam da je Allahu poslanik jedan put rekao, nadam se da će Allah u ruku staviti u moju. Tako dođo kod njega, on bijaše u mesđidu, pa ga poselami. On upita, koji si ti čovjek? Rekoh, Adi Ibnu Hatim. Onda on ustade, uze me za ruku i odvede u svoju kuću. I mi, dok me je vodio svojoj kući, srete ga neka stara, siromašna žena koja je vodila malog dječaka. Ona ga zaustavi i poče mu nešto govoriti o svojim teškoćama i potrebama. On osta s njima dok im nije ispunio njihovu potrebu, a ja sam za to vrijeme stajao. Tada pomislih u sebi, Allaha mi, ovo nije vladar. On me ponovo uze za ruku i povede me sve dok ne dođe smo njegove kući. Tada dohvati kožno šilte napunjeno vunom, pa mi ga dobaci govoreći mi, sjedi na ovo. Ja se zastidih od njega, pa rekoh, ne, nego ti sjedni na to. On opet reče, ne, ne, samo ti sjedni. Pa ja poslušah i sjedoh na šilte, dok vjerovjesnik sjede na zemlju, i u kući ne bijaše drugog šilteta. Ja opet pomislih u sebi, Allaha mi, ovako vladari ne rade. On se onda okrenu meni i reče, o Adiju ibnu Hatim, zar nisi bio rekusija pa si vagao između kršćanske i sabejske vjere? Jesam, odgovorih mu. On opet reče, zar nisi išao između svojih podanika i uzimao od njih četvrtinu, a što ti nije bilo dozvoljeno ni po tvojoj vjeri? Jesam, odgovorih ja, i shvati da je on uistinu Allahu poslanik koji prima objave. On mi onda reče, možda te o Adiju spriječava da uđeš u ovu našu vjeru, to što vidiš puno siromašnih i potrebnih muslimana, ali Allaha mi uskoro će oni imati toliko imetka da se neće moći naći onaj kome bi ga dali. Možda te o Adiju spriječava da uđeš u ovu vjeru to što vidiš kako su muslimani u manjini, a njihovi neprijatelji u većini. Ali, Allaha mi, uskoro će žena moći sama da uzjaše devu i krene iz Kadisi da posjeti ovu kuću i neće se bojati nikog osim Allaha. A možda te spriječava da uđeš u ovu vjeru, to što vidiš da je vlast i sila u nemuslimana, ali tako mi Allaha, uskoro će doći vrijeme pa će bijeli dvori u Babilonu biti osvojeni od strane muslimana, a riznice Kisre ibn Hurmuza, perzijskog cara, pripašće njima. Ja začuđeno upitah, riznice Kisre ibn Hurmuza, da riznice Kisre Bnu Hurmuza, potvrdi vjerovjesnik. يا صاحب الهم إن الهم منفرد إن الهم منفرد أبشر بخير أبشر بخير أبشر بخير أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم Kaže Adi, tada izgovori šehadet istine i pređoh na islam. Adi ibn Hatim, neka je Allah zadovoljan njime, je dugo živio i govorio bi. Obistinile su se dvije stvari koje je spomenuo Allahu poslanik, a ostala je ona treća, i tako mi Allaha i ona će se sigurno obistiniti. Vidio sam ženu koja bi krenula od Kadisije jašući na devi, ne bojeći se nikog, osim Allaha i koja bi tako stigla do ove kuće. Bio sam lično među prvom konjicom koja je napala na kistrine dvore i uzela njegove riznice. I kunem se Allahom i treća stvar će se obistiniti. Allah je htio da se obistine riječi časnog poslanika, sallallahu i veselem, pa je i treća stvar došla u vrijeme pobožnog i vrijednog halife Omera ibn Abdul Aziza. Tada su muslimani imali toliko imetka, tako da je Telal vikao i pozivao siromašne muslimane koji žele da uzmu zekat i ne bi se javljao niko. Istinu je, dakle, rekao Allahov poslanik, sallallahu alaihi veselem, a Adi ibn Hatim se zakleo pa je njegova zakletva ispunjena.